Jamulen. Jamulen eskolatik. Bai. galde galdegin duzue olentzer hori? Zer? Zer galdegin diozue? Bai. Ez dakit. Ez dakit. Kantuak maite dituzue? Bai. Bai. Egin bai Ze galde egin diozue olentzer hori zuek? Nik ez dut hori no galdetu. Eta gutu nahi datziko diozu edo ez? Uh, ez dakit. Eta zer nahi zinukeukan egu eh, berrotan? Be, eh, ez dakit hori no. Bai. Egun luzia eretako goizik partitia, behinan beti gootik eta borontatez betea, itxasontzez zira? Bai, eta zazu errobi gainean eta ibiltzia ez dela aize, ur aniz baita, horrean, bo, antxu erori naiz, baina egon naiz txutik, bururartu arte. Nola txeman dituzu aurrak egun? Ba, beti bezala sintxuak eta zinez uh, bihotz handia dute hori segur, eta heien hiriaikin eta zinez enetako poz handi bat, urte guziz bezala. Ongi kantatu dute? Ah, ba, zinez, bai, e, agertzen da untsa prestatu zituztela eh, kantiak, serioski. Ba, eh, ikusi dugu jadanik opari batzun kandituztela ere, ez da egun hau ino? Bai, bena, bon, ala ere, profitatzen duten presentziaz eta hola eskaintzeko eskerta eskuin, Eh, mola e, eh, ikat sukratu putskatzu edo hala, eh? Hori da. Ilesker eta ongi segi beraz bai, olentzero. egu berri hon deneri. Ilesker. Agur. Ezke olentzero. En, e, eh. Zer emango diozu olentzero hori? Opa dian. Mari Domingi badituzu opari hainitz zure saskian? Kanditut gutun eta magazki initz. Aurrek eskainiak? Bai, eta bihotz bat ere esku egina eta sokoletak. Eta ikusut norbaitek txupeta bat edo eman dizula ere? Bai, e, bai, hala. Du, beraz, handitzen ari da aurrori. E, eh, na, eh, nahi agian mendian landatu edo erain dezatan, ez dira aurroriek? Bai, bai, bai, zigarri. Zigarri baituzte izarrak begietan ongi kantatzen dute. Bai, baita, eta musikari honak dituzte laguntzeko. E, eh, arrigarria da, ere zon bat jende baden bai honan egun, ez? Bai, bai, bai, arrigarria da. Uste urte batzutan baduzu esperientziazuk edo... E, ezagutu nuen, ezagutu nuen bestaldi batez eta eta olako, olakoa zen, eh? Begi zaila zen hain zinatzeak errikan. Gura jaun, beraz, Mari Domingi. Domingi <laughs> esker, pasatxaldean. Eta zuek ze galdekin duzue? Eh, ba, duzue zerrenda batekin edo ez? Ez. Eh, ez dakiz? Ze opari nahi zinukete? Ni? Eh, liburuak. Eta... Eh, liburuak eta... Ara ikastea maite duzu, irakuntza eta ikastea eta jostatzea zuzu maite edo? Bai. Eta zuk zer galde ginen diuz? Ba, maite dut um, jatea ikatza, bukan dugu jokoa. Bikaina!